esmu koks. Nē, varbūt zivs, bet varbūt puķe. Apniek man šīs sejas, gribu vienu īstu, patiesu. Kā lai īsto atrod, ja tik daudz gadus jau pa zemi klīstu? Kur gan biju es, ka neredzēju seju īsto? Viss, ko redzēju, tik afalku tagad zemē sviesto. Nekas, man jāmēģina, ir sev citiem piedot, vairāk mīlestības ziedot.